eh, esta xente quere eh, implementar as clases de... o mar está azul, o céu está gris, mira Somos as da baixo, somos as ninguén, somos as esquecidas. Somos moitas, somos moi diferentes, mas hai unha luita que nos une, a luita feminista. Practicamos un feminismo alternativo, autónomo e combativo, contra as violencias que nos atravesan por sermos mulleres. A nosa vontade é dar conta da interseccionalidade da nosa luita, ampliando o suxeito do feminismo. Mugre nace un 20 de febreiro nun momento de grande represión na Galiza. Diante disto, vimos a necesidade de visibilizar como nos afecta de xeito específico a represión ás mulleres. Foise criando así un espazo de sororidade onde socializar os nosos medos e inseguranzas. A partir de ir tecendo confianza entre todas, fomos ampliando o noso campo de loita, explorando novas formas de combatir a opresión e as, agresión, as agresións que recibimos as mulleres. Neste contexto, xurde Mugre nas Ondas, unha iniciativa para darlle voz a silenciadas, as que somos marxinadas por un sistema heteronormativo e patriarcal. ¡Mugres somos todas! ¡Ey! ¿Estáis ahí? Nos estamos ascendiendo. subimos los infernos y danzamos en coiras a calor de este sol guay primaveral. Disfruten, señoras. O contrapunto. No contrapunto de hoxe, tentamos recrearvos para todas vós o grande festón que aconteceu nesta cidade o 17 e o 18 de abril. Alá vamos! primera vez, todo normativo, relaciones de poder. ¿De dónde? salía una amiga, me metía de cabeza, todo se me vino encima, mi novio, mi relación, mi historia, mi mierda, mi prisión, tenía 17 años, quería probar lo que siempre había anhelado y es que siempre había sido una niña muy callada, sentía como fuego que algo me faltaba y el camino me llevaba a ennoviarme a una relación cerrada y deseaba ser especial, tener a alguien incondicional, un hombre, me hacía sentirme segura. Tenía miedo de la noche y de los nazis de mi barrio, joder. Que ahí estaban pegando a los colegas, yo creía que no me libraba y así fue como me metí y cinco años, puff, lo que tardé en salir fue dura. La separación, rutinas se rompieron, el acoso fue la próxima estación. Fue la próxima estación. Lesbiana. Me declaré y comencé una relación con una mujer y estaba tan orgullosa que casi, casi me hice su esposa. Esta sí que duró mucho menos. Cuando rompimos el mito se me cayó del cielo. El mito se me cayó del cielo. Y ya no quiero en mi vida tener siempre a alguien encima, amar sin condición, el problema no es la rutina. Es la forma de gestión de los celos del control, de sentirnos especiales, de saber que mucho vales, es amar a las amigas, el contacto a las caricias, no se suple la pasión, pero es un gran paso gozón y es que no lo quiero evitar. Amar es mi rutina, me flipa a la gente besar y si me gustas me voy a acercar dulcemente, intentaré no hacerlo mal, recuerdo mi primera vez, todo normativo, relaciones de poder y le di gracias a mi camino por haberme enseñado todo lo que he aprendido. Fantástica xornada do Benres na que estivo con nós Magda, desde Canarias. Falamos da gordofobia e presentounos o seu proxecto de Stop Gordofobia. Foi señal poder, poder contar con esta compa e poder partillar esta problemática tan pouco traballada na nosa terra. Si dicen que todo en exceso es malo, yo soy mala, mala, malísima. Fat bitch, fat bitch, fat bitch. Si dicen que hay que ser chiquitita y delicada, mandato patriarcal, no me importa nada. Fat bitch. acabo de visionar un vídeo sobre a problemática das mulleres na música. Tivemos un momentiño para termos un debate entre todas as que ali estivemos. E logo sacar a noitiña pasamos o momento títeres e mímica con Otto e Rocío, compas que chegaron desde Madrid. con él lo que quiero. Este es mi cuerpo, mis decisiones son mi velero. This is my body, not yours. Como lo que quiero y con un lienzo me tatúo. Yo no me venzo, este es mi cuerpo, no es tuyo. Me enamoro de quien yo quiera, no por ser hombre va a estar más chulo. Mis decisiones son mías, no tienen que ver contigo. Deja de mirarte el ombligo. Soy negro blanca, rico pobre, homo hetero, soltera o casada, educada o sin género. Mi actividad sexual existe para mí, no para tu placer. A ver si te enteras de una vez y jamás. Repito, jamás. Es mi culpa si me violas. No te equivoques una vez más. Estoy harta de ser excluida. Estoy harta de vivir a la sombra de tu vida. Estoy harta Sido excluida sobre las decisiones de mi salud sexual y reproductiva. Este es mi cuerpo. Lo es tuyo. ya. ¿Entendiste? Yo decido cuándo, qué, quién y cómo. Entro en mi vagina. No tengo una rutina. Y si quieres, más conmigo, amarme, aceptarme, respetar mi camino, haberme dejado penetrar no asume tu derecho a repetir sin preguntar, este es mi cuerpo. No, George, es tiempo de aceptar, tiempo de rectificar. Y es tiempo de aceptar que soy plenamente consciente, capaz y responsable de mí misma, de mi presente. No necesito un héroe, no necesito ser salvada, no estoy en apuros, estoy liberada. Y no me defino por la necesidad de un hombre, un compañero. No me defino por mi peso, color de ojos, por mi cabello. No estoy aquí para ser tu juguete sexual. No voy a quedarme callada. No voy a esperar mi oportunidad. No voy a esperar tu opinión. No necesito tu aprobación. Conozco mi fuerza física y mental. No te tengo miedo. Me puedo enfrentar. Soy hermosa. Te sobra tu intento de autoridad. No soy poca cosa. Y lo deberías saber ya. Que este es mi cuerpo. que las mujeres tengan conocimiento de sí mismas, de hablar, de tener poder, porque ese mundo ha llegado. Pois ben, a sesión do Benres rematou cun pequeniño concerto en acústico realizado polas mozas músicas que por ali andaban. Que cañeras estas mulleres todas! Y esta es la canción revolucionaria de la pera, de la pera. Y esta es la canción revolucionaria que es la pera, que es la pera. Me gusta estar en el frutero, a todas las frutas yo las quiero. Pois ben, tamén caeu algunha peza para o centro social que nos acollía. E desde aquí berramos ben alto que viva o escarnio e 10, 100.000 mil centros sociais máis no noso país. Dicen que a la utopía la han soldado todas las puertas para que nadie pueda acceder a ella. Pero rendirse para nosotras no es ninguna opción. No hay puerta que resista un buen patadón. pa' dentro con las ganas, pa' dentro con la rabia, pa' dentro con tu voz, tu mirada, pa' dentro con alegría, pa' dentro con la rebeldía, pa' dentro vamos todas a buscar la utopía. Y seguimos resistiendo, la vida no puede ser esto, hacer trabajar, trabajar y morir habita el olvido, se habita la memoria, se recupera la olvidada historia. Y no hay mío ni tuyo, no hay ni adentro ni afuera. Y ya no hay hambre y no hay miseria. Y la propiedad privada es solo un mal recuerdo, nada es de nadie, el mundo es nuestro. de ladrillo quieren quitarnos del medio, los poderosos odian nuestros sueños, quieren construirle a la utopía una pared, pero con nosotras no van a poder. Llevamos Como recrear a xornada do sábado? Foi brutal. A enerxía que entre todas conseguimos crear. Grafiteamos, danzamos, rapeamos, brincamos. Tamén houve momento para o debate e momento para deixar algunhas cousas clariñas. Aquí vai, vai vos un extrato do texto que desde Mugre decidimos ler na festa. As críticas fanos estar máis unidas e danlle forza a aquelo que, que nos entendemos como feminismo. Non fuximos delas, mais si de que aparezan unha e outra vez en conversas privadas ou a través do ciberespazo. Se tan constructivas se din esas críticas, por que non se usan os espazos públicos e colectivos para termos estes debates? Os diferentes comentarios e críticas tamén poden resultar unha agresión. Cabe dicir que as agresións son as que definen as persoas agredidas. Sabíamos que non, que nos íamos a topar cunha chea de trabas, como tamén cousas lindas, Estamos orgullosas da nosa capacidade de superación e aprendizaxe. Sabemos que o feminismo no que acreditamos molesta e gostamos de molestar. I never believe in myself and tell me no, no, no. I was lost on the way, I lose a way again. I have never believed in myself and tell me no, no, no, no, no, no, no, I was lost when I was young, I lose a way again. Me pasa a menudo Cuando empiezo a recitar, salen a flote bien engrasadas historias de mi primera edad. Parece que ya hemos madurado, que hemos alcanzado algún tipo de algún tipo de tope, pero estamos a tope. Hemos topado con la cruda realidad y la tapa va a estallar y no se trata de un bote. Tu cuerpo se rompe y te has ido a enterar. Y si crees que te apañas, al tapar las marañas, no escucharás tus entrañas cuando resuenen exigiendo un parón. Luego dirás que te extrañas, que antes la caña y guardarás tus recuerdos como los de un campeón. Espera y recapacita porque lo que hoy son heridas en no demasiado tiempo serán dolor tras dolor. Los placeres de la vida los convertiste en rutina. Profundizar en tu historia es enfrentarse y no estás dispuesto porque duele. never believe in myself and tell me no, no, no. I was never believe in myself me no, no, no, no, no, no, no. Me pasa a menudo cuando empiezo a imaginar, salen a flote bien agarradas historias de mi primera edad. Me duele el costado desde los cinco años y en verdad es extraño, ni me caí, ni me hice daño. Lo que ingieres te construye, lo que vives te moldea y todas las emociones, si no las sueltas, se agarran como la brea. No puedes pelear, no puedes pelear. Escuchar, aceptarse, quererse y amarse, estar abierta a, estar abierta, estar abierta a, estar abierta a estar abierta. ¿No crees en ti misma? ¿En tu capacidad? ¿Menosprecias? ¿No te valoras y a las demás las van a glorias. ¿Pero qué te has creído? Esta historia va contigo, no puedes mirar a otro lado como si fueras espectadora de un cine de verano. Aunque duela, aunque te duela. no, no, no. me pasa a menudo cuando empieza a recitar, salen a flote bien engrasadas historias de mi primera edad. a menudo cuando me dejo respirar. Salen a flote bien agarradas historias de mi primera edad. Aunque duele, aunque duela. Y porque duele, porque libera. Por la liberación de nuestra propia sombra, Ben, xa estamos rematando con esta sección e para rematar dicir que foron moitas as mozas que colleron o micro nesta festa. A Paula, as compas de V de Bragas, o Alex, Lucío, Alba G, Rendinú... Vai vos unha de Alba G agora. Música está en el aire, os atraviesa pero no absorbe ni un ápice. Ni prismas, ni pirámides, ni ondas portátiles. Recibir la orden y actitud ecuánime. Ahora comprendo mi carácter pusilánime. Nuestra vida es mero trámite inevitable, luego me siento culpable. Primero planean tu vida, luego te hacen responsable. Dicen madura, somos materiales moldeables, productos sin cultura. Mi reflejo en el cristal, en la espiral, ya no hay cordura. Abrazada mi locura, terciopelo de hoy, que cubre heridas futuras. Terciopelo de hoy, luego llantos a deshora. Actitudes cada vez más protectoras. escupe el niño lo que le dice la profesora. Suena el timbre, es la hora. Déjame ser libre, salte para fora. Mira, déjame ser libre, pensadora, soñadora. Brainsane, esencias creadoras. Brainsane, nunca y más que ahora. Mis cartas que son fuego, yo no soy eterna, escribo por desasosiego, escribo a la vez Le escribo a la ave Fénix cartas que son fuego. Yo no soy eterna, escribo por desasosiego. Le escribo a la ave Fénix desde el sub-ego Yo no soy eterna, escribo por desapego, borregos. No sé lo que nos espera, el castigo del presente es que nadie mira hacia afuera y era lo que es, pero no pudieron verlo y será lo que fue. No sabemos evitarlo, educar a nuestros hijos y que ellos puedan cambiarlo. Es nuestra forma de lograrlo, es temprano, pero ya no hay luz. Cargue cada uno con su cruz, sabor amargo, Brain Project es la tormenta que sigue tras mi letargo. Soy joven, pero hay arrugas aquí dentro. Las canas que llevo no me las peino. He vivido tanto tiempo sin aliento cada respiro y dejo sin aire al resto. Yo no soy eterna, escribo por desasosiego. Le escribo al ave fénix desde el subego. Yo no soy eterna, escribo por desapego. Le escribo al ave fénix cartas que son fuego. Yo no soy eterna, escribo por desasosiego. Le Bueno, pois para rematar, temos a tremenda sorte de estar compartindo neste recunchiño da Calimera coa Ales, disposta a rapear con todas nós. Logo, moitas grazas por vir e pa diante. <laughs> A ya a todas as mugrientas e as que non son mugrientas e a miña nai e a miña boa Lola, as limpas. <laughs> Barreira barraca metida nun saco cas patas para arriba fumando tabaco co fumando tabaco co... Ah, esta é a canzón da menina arrotada que baixaba os pantalóns porque tudo lle apertaba. Creceu rompendo moldes a base de patadas. A pesar de ser tan pobre, ninguén lle impidi nada, ninguén lle impidi nada. A todo lado foi e de tudo comeu. la hosta de tudo, da Julieta do Romeu. Ela la carventuda, xente toda, planta e animal, mas non é unha inocente. Se a foden fais o mal, se a foden fais o mal. veces se la explota, ella es más retorcida. a veces fode o homem sem medida, sem medida. veces veces la cobra pelo servicio sexual. veces veces ela androja, ella es tola y animal. Ah, Esta ya a onda, menina arrotada que baixava los pantalones porque todo y apertava. crecer rompiendo moldes a base de patadas. Siempre quise ser como hombre, ninguém me impida nada, ninguém me impida nada. e toda a língua fala, galego, portugués, brasileiro, catalá e un bocado de francês. Tamén o castellano, o suizo, o alemão, escabra, esperanto, brionês ou ourensão. Nasceu para ser atriz, filósofa e poeta, mas leva media vida a traballar de camareta. De camareta, non sabe conducir, mas ten carné de yonco, carné de trastornada no psiquiátrico de conchocho, de conchocho. Ah. estaía canción da menina arrotada que baixaba os pantalones porque tudo y apertaba. crecer rompendo moldes a base de patadas. Ya no quiere ser más pobre, ahora cobra cara, ahora cobra cara. Neta de campesinos e filla de migrantes, ela saiu da aldea para ver este mundo grande e fez muchas amigas, ten tantas influencias. En peso Ana, Luciana y Caldereta, un bocado virula, bocado de paulista, asaicoada violetada, a es guillermista, ta. guillermista, adoro miña aboa, adoro miña nai, adoro miña irmã, miña sobrinha e o meu pai, a miña tía Lourdes, a Paz de Quistilans, a Laura Bujallo, a todas as de Mugre e a Cati de Carballo, a Mario e a Inés e a todo o bixerío, adoro as croquetas, pero máis a Luz Fandiño, a Luz Fandiño. Y a todas las que luchan para que este mundo cambie. me sende, me sende, Noela, Noela, María y os oh santos yo oh gran grande Carlos Calvo. Yo oh gran de Carlos Calvo. y o teto, y o teto. y adoro a Nahuel y a todas las Marías, menos a Virgen María, menos a Virgen María. with each life sir, with each life sir, with each, with each, with each life sir, with each, with each, with each life sir. Adoro tudo, tudo, adoro Fukuoka, adoro tudo, tudo, tudo, tudo me sofoca. Ai, Fukuoka, adoro tudo, tudo, tudo, tudo me sofoca. Ai, Fukuoka, eu quero a minha terra, eu quero a minha terra, eu quero a minha terra. Eu quero a minha terra, eu quero a minha terra, eu quero a minha terra. Eu quero a liberdade para todas las amigas que estão lá na cadeia, que están lá na cadeia, que están lá na cadeia, que as deixem voltar, que as deixem voltar. Audiencia Nacional, Tribunal Fascista. Audiencia Nacional, Tribunal Fascista. Yo, yo estrenando estudio, aquí sin nombre, cha. Hay algo aquí, peña, que me lleva a la locura, a la Se va a soltar la melena hasta la más Reggaetón desde la clota, ya estamos frente a frente. Qué valiente dar al paso siguiente, pa' el inconsciente. y Callaremos nuestras bocas, no habrá palabras más locas que este silencio latente. Hemos tenido suerte, ya estamos frente a frente. Qué valiente dar al paso siguiente, pa' que hable el inconsciente. Y callaremos nuestras bocas, no habrá palabras más locas. Traspasa la puerta, deja fuera el reloj. Siento un leve aliento, desecho en tu sudor. Me dices que me siente, ahora me siento ausente. Me ha subido a la frente a Alex e a toda a xente que co seu corazón fai que medre o lume. E se tedes a roda do dial no 107.9, tal e como se esta fose a voz da vosa conciencia, seguro que lembrades que no noso último programa puxemos sobre a mesa un tema que nos preocupa, ocupa e ata últimamente nos apaixona, as agresións. Así que, benvidísimas todas a un paso máis na procura de respostas ás infinitas preguntas. Agarrade ben o transistor e abride ben as orellas, porque xa estamos dentro. Benvidas todas a... Agresións 2.0 Mugre somos todas, e no todas, cada unha temos as lentes feitas á medida que ajustamos. Nesta pesquisa, aínda que curta en tempo, gratan aprendizaxe e partillas, queremos agradecernos a nós mesmas muitísimo e a todas as persoas que quixeron dar a súa voz e o seu ollar sobre o tema. Para iso, volven a acompañarnos aos micros a Conchuda. Hola. Hola, Conchudinha Hola. E máis outras compitas. Eh, Conchi, refrescasnos aí un pouco que se falou outro día? Sí, claro. Pois nese día buscamos respostas a estas preguntas Que é unha agresión machista Qual é a influencia dos medios Cun divertidísimo audio do Ministerio de Interior Recollemos info tamén dunha pesquisa feita por Bárbara Biglia Que pasa cando unha moza se sente agredida no colectivo ou nos espazos partillados Que máis? Claves para resolver estas situacións Que pasa se vemos unha agresión E eh, logo tamén responsabilidades colectivas de cara ao agresor, que pensábamos sobre os comunicados públicos, cal o traballo que facemos nós, mulleres, para non reproducir agresións, e liamos un manifesto recollido no fanzine de Tijeras para Todas. Oh, pois, gracias, Conchu. Pois tamén neste tempo intermedio achegámonos a máis leituras compartidas por amigas que podemos pasar a toda a que este interesada en ler máis sobre o asunto. Temos desde un dossier do Centro Social Ocupado a Revoltosa de Barcelona, con dinámicas bastante interesantes, ata referencias virtuais de, de blogs con outro foco. Así que pedide. A aventura acaba de comezar, e sen outro programa queríamos acción, neste queremos aínda máis. E estamos na rúa e nas congostras, e hai voces. As entrevistas foron feitas eh, nunha fransaidade que vai desde persoas de 20 anos a persoas que rondan os 60, con diferentes xeitos de vivir e de situarse no mundo. As que seguen son algunhas das respostas ás primeiras preguntas, que é unha agresión, que é unha agresión machista e quen o decide. Vos que pensades que é unha agresión? A agresión é andar igual ello a fulano. Unha agresión pode ser pois, calquera cousa. Falamos antes de unha hostia ata unha mirada Me máis, vai máis que que, que feito en sí. Y eh, e, bueno, depende de las personas implicadas y e, sobre todo, la persona que se sinta ofendida o agredida. ¿Qué é unha agresión, é mallar uns pues una agresión es simplemente cualquier momento en el que una persona se siente atacada o agredida de cualquier forma, ya sea física o verbalmente que han atacado sus ideas, incluso eso depende de la persona, de cómo y... sienta el acto. Poñer unha postura sobre la outra, porque eh, eu te podo mirar a ti como sea, eh, entra dentro dun xogo de algo que está pactado, ¿no? De... Claro, pero se ti oh, me xeras a mí unha incomodidade ou eu me sinto agredida, pasaría a ser unha agresión. O que, o que pasa é que o concepto de agresión tende a simplificarse moito parece que eso é unha agresión cando é unha agresión física, ou cando hai marcas, ou cando hai bueno, como pasaba de pouco o sistema judicial, por exemplo, que para denunciar unha agresión tiñas que tener un parte médico, lesións ou, bueno... Que é unha acción que dirixida a unha persoa que, que provoca dano na persoa receptora desa acción, non? E máis en concreto, unha agresión machista? Como se podería decir eu? Machista, machista, porque diría decir que Claro, entonces quiere decir que eres machista, que eres mandatino. Claro, es machista es ¿eh? porque son los hombres, las ah. mujeres. Bueno, generalmente las suelen sufrir las mujeres, fruto de, una educación y de una estructura completamente patriarcal que en la cual vivimos. Es decir, da igual si la ejerce un biohombre, una biomujer, como lo quieras llamar, me da igual, una persona transexual, da igual la gracia está en que cuando asumes unos tipos de roles que están influenciados por este tipo de sociedad en la que vivimos, con estas maravillosas, maravillosos valores que tiene, pues suelen acontecer este tipo de agresiones, o se podrían denominar así. Digamos, a base de esa agresión, eh, de que las personas implicadas son una mujer. Claro, que la otra parte sea un hombre, que por lo rollo de que yo considerarme un hombre... o definido como home, tengo dereito sobre ti a exercerte non sei, a exercer autoridade sobre ti de algún xeito, non? Solo por ese por ese hecho de que eu son un home e ti eres unha muller o... Claro, é que o tema que como no, digamos, falando no mundo xeral das agresións considera autoridade, pois no caso das agresións machistas, ou a autoridade patriarcal, sabes, de todo o que deriva, que pode ir en, en mil en mil direccións, non? Uh -huh. Uf, vaya pregunta. Para min unha agresión machista é, eh, pois iso, unha acción encaminhada a danar unha persoa que se aproveita dos roles predeterminados por sexo xénero, ou sexa, eh, cando, non sei, cando un home na súa casa está oprimindo a súa muller de, de determinadas maneiras, a súa parella, pois iso é unha agresión machista ou nun bar, ou seja, casos concretos ou, unha definición. Hmm, sí, en xeral. Ou seja, é iso, unha, unha acción da niña cara a outra persoa que se aproveita dos roles mm, predeterminados polo sexo e xénero. Vale. Creo que tamén pode haber agresións machistas entre homes ou entre mulleres. entón, quen decide? Porque... Ya, pois pues, a persoa agredida. Home, supoño que, a ver, para cada individuo a súa subjetividade particular determinará se unha cousa é unha agresión ou non. Non sei, eu que sei. Ti podes me dar un golpe e eu pensar que é unha agresión e ti pensar que non, non é, ou viceversa, <laughs> non sei. Eu creo que a agresión ten que tener, ter o compañero da autoridade tamén, me parece importante, non? Que cando unha persoa está poñendo por riba da outra de unha maneira autoritaria en calquera xeito, estás se cometendo unha agresión E iso tamén depende moito de sensibilidades, porque hai moita xente que non pode recoñecer a autoridade nunha mirada, por exemplo, pero sí si que as hai. Ou, ou nun cuestionamento, ou nunha situación. Non, a cuestión de cidade que vese a agresa, non? Como, como pode justificar que se estou a realizar unha persoa? Vamos a unha sesión de cido que leva ese cadro ao golpe, porque senón, que faz? la persona agredida. Depende, pois, pues, eso, da, da persoa, de cando ti faz ou alguén te fa algo que alguén te fai algo que que te fai dano, eh, ti consideras que te ha colocado en una posición de, no sé, de inferioridade o de dano provocado para imponerte una postura claro. o algo así, o para imponerte una manera de llevar las cosas, se entiende que eso es una agresión. A rúa ten bastante voz. Ás veces é só quedarse quieta e pararse a escoitar. A seguir, contestáronnos a pregunta eh, militas nalgún colectivo ou compartes espazos só con mulleres, só con homes, con ninguén? Ti militas nalgún colectivo? E se non o faz, compartes espacio con homes e mulleres ou só con mulleres? Eu fago parte do Novas, pero iso non é un colectivo político colectivos políticos non. Comparto espazo con mulleres e homes <laughs> no novas e, en nos mundos nos que me movo. Sí, eu eh, a verdade que experiencia en, en colectivos eh, eu en colectivos tanto só de mulleres como colectivos mixtos eh, e a verdade é que nos colectivos mixtos eh, dependendo de, do colectivo se se fai un traballo ou directamente moitas veces intentei ignorar o tema ou, ou evadirse do tema, ou minimizar o tema, porque é un tema bastante incómodo de tratar, que en colectivos mixtos moitas veces, sobre todo se xente non fai un traballo de base, creo que dicía, como por exemplo, que que se ti non te empezas a cuestionar as cosas de base te xurden máis dúbidas. O problema é que cando descoñeces completamente un, un tema, unha problemática, simplemente te parece que non hai nada que debatir ou nada que falar. Non? Eh, e aí sí que me atopei máis, máis dificultades. Natur? Non. Aquí estamos todos xuntos. Todos xuntos. Non, non milito ahora mesmo ningún colectivo. Comparto espacios con gentes diversas, con diferentes géneros e demás. Sí, estamos trabajando o tema desde a base e como intentando de, de construir o rollo tamén. Eh, que tenemos moitas dificultades. Por, por lo menos eu te, teño moitas, hai, hai cosas que non recoñezco. Seguramente porque non viví o rollo da mesma maneira. Uh -huh. Eu tamén me sorprendo nas conversas que tivemos con, non sei, descubriendo cousas que non sabía ni que existían, o no tema das, o, das agresións machistas ou como se senten as mulleres con respecto ás agresións, eh, moitas cousas que facemos que mm, ni siquiera te das conta, non? Uh -huh. Eu ando con todo, eu somos las... mulleres. Jo, oh, que maravilla poder escoitar a toda esta xente, todo o que din. Eh, agora continuamos un bocadiño coas opinións que recollamos sobre que o que acontece cando se dá unha agresión eh, nun espazo no que, que frecuentamos, vaya. Mundos nos que te moves, eh, que se desencadena cando acontece unha agresión. Home, se unha agresión pois intentarán o sea, eh, volver por os se pode e dar o que este agredido. Va, últimamente vivimos un par de casos, creo por exemplo, aí atrás pasou algo na guarda, na feira do libro anarquista e tal, e penso que houve unha resposta bastante coherente e positiva da xente dentro do caos. É que cada caso é un mundo, pero eu creo que hai unha certa educación a ese nivel. Igual falta, pero unha, unha resposta que, que contrarresta a agresión. Pues depende, depende de cómo sienta la agresión la persona agredida y entonces pues eh, intenta actuar de una forma o de otra. si esa persona considera que es cuestión de que se hable entre todas, se habla entre todas, se intenta hacer algo para que todo el mundo esté cómodo y sobre todo intentar buscar una solución a esa agresión. Ya sea pues ir a hablar con la otra persona, con la que se supone que es la agresora, porque también muchas veces como que, es decir, directamente decimos, vale, sí, si yo me siento agredida, tú eres agresora. Y sí, es cierto, yo te puedo decir eso, ¿no? Pero claro, algunas veces también hay que mirar las dos partes, porque puede ser que tú te sientes agredida por mí y yo a la vez también por ti en algún otro momento, entonces es como que algunas veces, no todas, podría llegar a, aliarse, por eso eh, lo mejor es afrontarlo directamente y ponerse a hablar. Y eso, en algunos grupos en los que he estado sí que se ha intentado, pero sobre todo partiendo de qué es lo que prefiere la persona que se siente agredida. Es su decisión y el resto pues tiende a apoyarla. nunca una persona que, no, no que que por parte de los hombres se tiende como a proteger a los propios hombres, ¿no? que é un rollo de como que se intenta minimizar as movidas de, bueno, non pasa nada, non ha sido para tanto, eh, non sei, como que se tiende como a, a defender tu, o, a, tu, a túa propia construción dentro da masculinidade de un, de un xeito de, bueno, non ha sido para tanto, ¿no? que parece que as cousas non trascienden ou non son tan importantes por el xeito de que se le está facendo un dano a unha muller, por exemplo. Uh -huh. No sé, y también pienso que, o sea, para ser un agresor no tienes por qué ser un monstruo, mm. Es Que un rollo de que, bueno, las agresiones están en nuestra vida cotidiana eh, Muchas veces cometemos agresiones sin ser una persona terrible o horrible, ¿no? Que, no sé, yo pienso que también tiene que ser un proceso de, de construcción y de deconstrucción precisamente no sé, de esa autoridad, de cómo te impones, de cómo te vives a ti mismo o vives a tu propia masculinidad con respecto a las otras. Claro. es que estábamos hablando de que las agresiones son, son causa y eh, sobre todo también son eh, de un rollo de, o sea, de algo psicológico y social, ¿no? de cómo ti usas a tu posición, no sé, como de privilegio o lo que se entiende que el lugar que ocupan na sociedade para, pois eso, para desplazar decisións ou para mm. decir estas tareas non son vosas, son nosas, non sei, como... O sea, eu penso que a agresión tamén é es eso, algo que tiene que ver con lo, con lo social y con, el, o sea, agresión psicológica tamén, ¿no? Logo creo tamén que que é moi complicado para moitos compañeiros facer o espello, non? de, quero dicir, cando, cando se comete unha agresión sobre todo, por exemplo, falando pois, dun espazo pois, como un centro social ou un espazo onde se supón que son espazos libres de agresións, eh, cos, o que máis custa eu creo que non é tanto como xestionar in situ a agresión, bueno, dependendo do tipo de agresión, pero, por exemplo, se é unha agresión moi clara non é, non é tanto eso, problema, a agresión en sí, sino como para facer a reflexión posterior de por que acontece a agresión, ou si se dá pé mediante outros mini agresións a que se chegue a, a agresión flagrante e que, e que eso é, non é o problema, non? que doi mogollón recoñecerse a sí mesma ou a sí mesmo como, como un potencial agresor ou unha potencial agresora moitas veces por construccións sociais que temos na cabeza e que hai moita merda que nos temos que sacudir, entón eso é un proceso que doi, porque te rompe moitas cousas. Entón, eu me atopei con moitos compañeiros que, que ao principio estaban moi moi en contra non de tratar estes temas porque lles doía e unha vez comezaron a fondar descubriron que tiñan un montón de de problemáticas internas a hora de xestionarse cas compañeiras e isto pues, provoca situacións tensas, como mm. mínimo, non? Eh, sobre, eh, ou de posicións encontradas, ou de xestionar os espazos, eh, E, bueno, aí teño experiencias positivas e negativas tamén. Uh -huh. o sea, é moi variadas, a verdad. E que, eu que sei, por exemplo, estou pensando agora nun, nunha experiencia tampouco moi recente, pero que sí que me marcou bastante que que os compañeiros consideraban o estereotipo de agresor, non? Pois, pois o, tipo, o estereotipo, en plan de señor facha, de copa de, so, de soberano e purito, que lle topa muller e tal, e eh, non interpretaba, non entendían que podía haber outro tipo de agresores, e menos pois mesmo entre compañeiros ou cousas así. E cando si se, come, si se comezou a explicar que había dinámicas, por exemplo, no, no propio colectivo que nos parecían que nos agredían, pois porque relegaban as mulleres fora de determinadas de determinados traballos, e sin embargo si se cargaban con outros, eh, que, e que ademais se vía claramente reflexado, por exemplo, que os cuidados casi sempre os levaban as mulleres, Sen embargo, as mulleres quedaban sempre relegadas fora de acción directa, por exemplo, este tipo de cousas, sí que comezaron a doer, e aí houve como un como que se rachou e houve xente que, que si soubo reaccionar e soubo empatizar cas compañeiras e xente que simplemente ignorou ese, esa problemática e non o volveu a pensar máis e o que ao final acabou pasando con estas persoas é que acabaron desplazándose fora do propio colectivo porque non sabían traballar con parte do colectivo que eran mulleres Escoitamos paramos, pensamos e íbamos con un poquito de música para dar ese tempo. Ay, qué bonito es volar y a las dos de la mañana y a las dos de la mañana y ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermano brazos de tu hermana y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve cerca, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siento en sus piernas, me da de vestir. Y ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, cuántas criaturitas que chupa usted. Ninguna, ninguna, ninguna no ve, ni en pretensiones le chupa de usted sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, y ahora sí maldita bruja, y ahora le vas a chupar. a chupar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas y me Pois logo deste momentiño de descanso eh, volvemos ás entrevistas e agora preguntamos cales son as dificultades que nos fomos atopando cando chas, nos damos de fronte cunha agresión preto de nós. Que dificultades crees que hai para afrontar as agresións? Que eu creo que a dificultade para xestionar as agresións tamén é moi que me gustaría remarcar o que moitas veces se tenega o dereito de autodefensa que, que iso é algo que tampouco que moitas veces non se fala, pero que é algo importante e que eu se estou sufrindo unha agresión e non se me deixa xestionar a agresión, porque esa é a miña decisión tamén, o sea, se eu quero eh, que esa agresión se xestione das cousas que a mí me apetezan ou tal, ben, pero se si eu quero xestionar unha agresión porque me sinto perfectamente capacitada para xestionala, eh, non me apetece que, que de repente os compañeiros se sean cabaleiros andantes, mm. meus non, o sea, eh, e negarme o dereito de autodefensa me parece doble agresión porque está sufrindo agresión externa y por parte dos compañeiros a ver. Y eso, por exemplo, é algo moi complicado de tratar e de facer entender ás veces principalmente educativa porque é eh, cultural porque o millor sobre todo no caso das persoas connotadas como masculinas, pero tamén as mulleres, ao millor nin sequera sabemos cando estamos facendo. Entón aí hai un problema, non sei se chamarlle educativo, pero iso de, de, de percepción. Eh, non sei, eh, falta diálogo para, para saber... Quero dicir, unha persoa que ten a priori a vontade de ser respeitosa co seu medio humano pode non o ser en casos concretos por falta de tacto ou falta de educación ou de, ou de cultura política e social. finales política todo esto? Pues que nos cuesta mucho hablar en general, <laughs> nos cuesta muchísimo y sobre todo suele ser bastante pues que te sientes atacada si una persona viene a decirte, hey, tú has agredido a no sé quién. Entonces, claro, ya se genera otro conflicto mayor, es de una persona que se siente como desvalida en aquel momento que otras, personas vienen a decirle lo que ha hecho mal o lo que no, como si fuera en plan castigo, como si fuera una niña pequeña. ¿no? Entonces creo que este tipo de situaciones, claro, son muy complicadas de afrontar. Ahora imos cunha das preguntas que más incomoda, incomodidade que nos alegra también... Cal é a diferencia entre que a persoa agresora sexa compañeira ou coñecida ou que sexa descoñecida? Cal é a diferencia entre que o, que o agresor sexa descoñecido ou compañeiro a hora de actuar? Mira, se un home se sexa conocido, pois pues, parece máis grave, porque a outra persoa non a conoces e non sabes. Tamén pola resposta social que iso determina, non? O, o lugar donde lo vas a colocar. O sea, yo pienso que también funcionan mecanismos de, no sé, como de vergüenza social, de, pues mira, si le monto el pollo a este, que lo que va a pensar la gente a mi alrededor. no sé, como que van a considerar que lo que estoy haciendo es exagerado, no sé. Yo pienso que con gente achegada es muy difícil y con un desconocido, pues se le puede cortar la cabeza tranquilamente, que no hay ningún problema de hacer una reacción totalmente proporcionada o que es esa. ¿no? Yo creo que no hay una manera de gestionar una agresión, ¿no? Eh, yo pienso que es súper importante gestionarla teniendo en cuenta pues todo, La versión agredida o de agredido, la versión agresor, eh, trabajar con eso. Yo pienso que gestionar una agresión, es, o sea, externa que non coñecemos a historia da agresión, que non coñecemos as partes, pa, pareceme aínda máis complicado que xestionar unha agresión na que, na que viviches e, coñeces as partes. Penso que se si o agresor é descoñecido, a propia persoa que, que recebe a agresión e o seu medio social teñen máis facilidade para, para repeler a agresión e actuar en consecuencia. Se é compañeiro, refíreste a compañeiro a nivel entre aspas sentimental ou Non, non. Claro, eh, si, si un vínculo, se existe, cando existe un vínculo. En todo caso, se si existe un vínculo é máis engorroso, é máis confuso o tratamento que se lle dá, porque hai precisamente polo vínculo, porque hai condicionantes, ou seja, si eh, altera o medio social. Se é descoñecido, pois o medio social continúa intacto. Pero se é coñecido, pois xéranse conflitos no interior do grupo humano e iso é máis peliagudo. Eu volvo de a educación e a cultura eh, porque moitas veces xérase confusión. Creo que tan existido tanto tanto que haya unha agresión e non se contemple como tal, como que non a haxa e, eh, eh algunha persoa sexa arriscada de agresora. Supoño que máis a primeira situación que a segunda, pero as dúas. Claro, ou sexa, as tensións despois van ser complicadas de levar, eh? para ninguén é plato de gusto ser riscado de agresor ou de agresora. Entón, pois iso é moito máis difícil se, se a persoa está dentro do grupo humano da persoa destinataria. Vamos, é conocida habrá que intentar volver por ela, se é desconocida pasa o mar do tempo. Tentará volver pola razón, pero é polo que teña, porque se vexe que ten máis razón. La gran diferencia e cagada del siglo. Eso é. Pues é moi sencillo. Cando tienes cualquier tipo de sentimientos hacia otra persona, a la vez que te puede ser más, más fácil hablar con esa persona, porque se supone que tienes que tener algún tipo de confianza, pues también es mucho más difícil para ti misma aceptar que esa persona te ha agredido de alguna forma, porque la quieres y dices, no, me quieren, o sea, ah, no puede ser que me estén haciendo mal. Entonces, cuando es una persona desconocida, al no tener esto, este vínculo emocional, nos resulta más fácil. Así que la diferencia es enorme, pero no deja de ser importante. <laughs> Pues, sí, más o menos lo mismo. Y a mayores que también tenemos como ideas ya formadas de personas con las que compartimos colectivos, o sea, espacios. Entonces, eso suma allá no solo la relación personal, es como, no, además, esta persona es militante y es cualquier etiqueta que te quieras poner, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo puede ser? Eh, claro, muchas veces nos cuesta aceptar a nosotras mismas, incluso que considerándonos, por ejemplo, feministas, que tenemos actitudes chungas. Y entonces, claro, todo eso es lo mismo. Mm. ...pues qué que costa chamar agresor a un compañero... es que es muy es muy fácil linchar alguén cuando no ningún tipo de afinidad... ...o relación de amistad con ninguna de las personas... pero cambiar el bello doe todavía más... porque por una por una banda eh, esa persoa que nese momento é un agresor eh, é unha persoa que empatizaxe en moitos outros momentos, en outras loitas, e que nese momento está ser completamente o teu compañeiro porque está agredindo. Mm. Eh, e ademais o cuestionamento da... Eu creo que cando é un compañeiro sempre se cuestiona moitísimo máis a persoa agredida eh, pero estás segura de que unha agresión, pero bueno, pero a ver, e ese tipo de preguntas de estabas borracha, pero tú te, que sei, me falo, falo dun caso, por exemplo, cercano, no, pero estás borracha, pero bueno, pero, pero te enrollares con el ou non, pero bueno, pero que pasou, pero e como que a persoa está obligada a xustificarse constantemente, cando no caso de se si fuera unha persoa externa, non, non claro. estaría así, claro, estaría claro, sería como, uh, ela di que non sei que, así que damos por feito, E, e incluso pasa tamén, é un exemplo que teño así bastante cercano tamén, con, con xente que compañeira de outros lados, por exemplo, nos, nos pasou non hai moito pois que se estaba avisando que unha peña que viña para aquí, pois que había un rapaz que cometeron eso dun grupo de música. Non? E unhas compañeiras, creo que era de Canarias, avisaron para dicir que, coidado, que había un agresor. E a reacción, por exemplo, que moita nos cabreu mogollón no centro social, foi decir, bueno, pero como estamos seguras eso, pero como non sei que, cando rollo, joder, te están avisando unhas compañeiras do outro lado da península, como que, bueno, da tomar por saco de Canarias, vamos falando, o sea, se están molestando en, en mandar uns mails e en avisar, porque tiveron un problema bastante gordo, se lle vetou entrando no seu centro social, non sei que, e aquí se está volvendo a cuestionar que ten que pasar en cada centro social, para que a xente reaccione ou que me dé unha cosa bastante extraña porque non hai moita comunicación tampouco con iso. O que me doe a mí de todo isto que normalmente cando, cando unha persoa falla ten o valor de, de denunciar públicamente unha agresión, por exemplo, porque é complicado, porque sabe que se vai a topar, que normalmente vai ser quitando o seu grupo máis cercano da afinidade ou persoas que viron a agresión se vai a topar un muro, eh, unha vez unha persoa fai denuncia, hai que tela en consideración. O sea, é, é eh, ser consciente de que hai persoas que tiveron problemáticas con outras persoas e estar ao loro do que poida pasar ou simplemente decidir na propio centro social se se queren esas persoas ou non ou, ou iso, se é necesario alguén considera para que as outras persoas parecen ben, pero de entrada sempre vou tomar a palabra da persoa agredida porque a nivel social é, está supercriminalizado. En a rúa aínda? Quisemos saber máis. Que xeitos de autodefensa coñecemos? Que medidas posibles coñeces ti de autodefensa ante unha agresión? Mm, vale, así máis directa, por exemplo, en la calle, pues decir en voz alta lo que está pasando. O sea, personalmente creo que es mejor ir directamente contra el agresor o la agresora y en plan dejarle claro de que todo esto que está haciendo ni te gusta, ni es bueno y que además que se repiense cuál es su actitud, ¿no? Un poquito frente al resto de personas por el rollo del respeto de que vivimos todas juntas y esas cosas. Em, y en espacios que se comparten con otros con otra gente, pues simplemente eso, ser capaces de hablar y de afrontar los problemas y de que todas tengamos un poquito de humildad también a veces para aceptar que no, no somos perfectas e que hacemos grandes cagadas. Eu creo que é moito máis fácil xestionar unha agresión cando hai un traballo de base e cando hai unha sensibilidade das agresións. Creo que o problema xurde máis ben cando non cando non, cando non este ese traballo de base feito e non e as persoas non empatizan ca persoa agredida ou non comprenden que se está cometendo unha agresión é cando se dá lugar a todos os cristos que hai se realmente ti no teu colectivo, mixto ou non, traballas o tema das agresións e todas as persoas están concienciadas do que é unha agresión ou, ou incluso claro, xa índonos máis o particular, non é só por unha banda, xa traballabase por outra banda, se se coñecen as propias persoas do colectivo, tamén sabes como xestionar unha agresión eh, máis personalmente. Quero dicir, igual eu a miña maneira de xestionar unha agresión igual non é igual que a de outra compañeira. Entón, se si todos coñecemos como nos gusta xestionar as cousas Eh, como, porque eso é completa liberdade pola persoa agredida, que decir, eu, por exemplo, se estou sofrendo unha agresión e preciso que, que o meu colectivo e a, mí, ou a miña afinidade veña a apoiarme, non? porque creo que isto se me está indo das mans e, o, e, e esas persoas veñen e me apoian, é unha maneira de xestionalo. Hai outras persoas, por exemplo, que lles apetece xestionar as agresións porque tamén é como un empoderamento, non? Para min o de poder coller e, e cortar un agresor por ti mesmo e tal. Entón, iso é facendo o traballo de base e coñecendo as persoas, eh, e logo xerar protocolos. O que pasa é que, claro, igual tamén o que dicía un pouco Rubén, non todos os protocolos valen para todas as agresións, nin todas as, nin, e hai tantas agresións como agresores ou persoas agredidas, entón non todos os protocolos valen. Entón, eu máis ben o que, o que tiro aí é, sí, ter un protocolo claramente, pero os protocolos normalmente se fan tamén para cando algo se desmadra. Non quero dicir, non, hai, non existe un protocolo para unha mirada que che está incomodando existe un protocolo, pois se alguén se está dando de hostias no centro social, por exemplo. Entón, os, non sei, eu creo que sí que o traballo de base o, o creo máis importante. Ou tamén, o sea, a xestión a través do juzgado, eh, é lexítimo que unha persoa que sufriu unha agresión eh, utilice as herramientas institucionais si siente que ao seu alrededor non no hay un grupo de apoio que está ofreciendo o que ela ou que el precisa, ¿no? Que un rollo de que moitas veces como que parece que rechazamos tamén la, el apoio dos juzgados ou da vía institucional, eso tamén xenera nas personas un xeito de como un vacío, ¿no? De non, non teño ferramentas, o meu grupo de apoio non está non está respondendo como eu penso que debería responder, eh, me sinto culpable por utilizar as ferramentas do Estado, mm. que moitas veces a mí me parece un discurso un pouco peligrosillo, ¿no? que ah. non sei, é un tema super delicado, tamén falando, non sei, como de cosas aí super hartas, ¿no? de, mm -hmm. non sei, unha paliza a unha compañeira con o seu compañeiro que sexa, es xestionar un grupo de apoio, vale, de acordo. Eh, eu teño escoitado historias de grupos de apoio que iban a casa do rapaz e eh, hacían meas encima na cama na, na que había provocado unha agresión sexual, pero tamén pues, hai grupos de apoio que hoy están e mañana a ver si podemos quedar ou non, entonces uh -huh. eu penso que eso tamén, o sea, que son temas para tratar como moi en serio, ¿no? que son cosas e realidades de sufrimento que a persona está vivendo nas súas propias carnes e que non sabe como gestionar. Claro, por exemplo, non, non son partidaria de, de utilizar o, o sistema judicial, sabes? Re, tampouco vou criminalizar a ninguén porque o faga, simplemente eu non son partidaria se é evitable, porque non me gusta como xestiona as agresións machistas, por exemplo. O, sea, o, o, o Estado non, non comprende se que era o concepto de feminicidio, non, non comprende de onde veñen esas agresións, eh, e realmente, claro, eu, por exemplo, Claro, só podo falar por min, ou por, bueno, por a empatía que podo ter con outras persoas, non? Pero, pero joder, eu se sufrir unha agresión non me sentiría segura, pasando de máis da agresora a máis da policía. O sea, realmente. Ou todo o que te atopas logo, non? O que pode ser, pois, dende casas de acollida, redes así, onde se te, se te nega dereito a autodefenderte, se te trata como unha nena, eh, se te impoñen horarios, se te... Quer dizer, a maneira de xestionar en sí as, as agresións e a maneira de tratar as persoas agredidas por parte do Estado non me gusta, porque non me parece que se den ferramentas para, para xestionar agresións no futuro, sino que se xera unha dependencia. Sí. Entón, eu tampouco criminaliza ninguén se quere acudir aí, porque é unha decisión de cada persoa. En primeiro lugar, a nivel preventivo, diálogo e educación. Ou seja, saber, coñecer, saber o que non se debe facer, saber ata onde se pode chegar nesta vida, saber que, que accións son susceptibles de que de ser consideradas como agresión pola persoa destinataria da acción, e despois eh, xa a posteriori, cando xa se produciu, pois, home, depende da gravidade. Eu non sou moi partidario da, da punición, do castigo en casi para nada nesta vida pero hai cousas que merecen, hai cousas graves, eh, hai niveis, non, de agresións, non é o mesmo, non sei, unha palabra desafortunada que que algo que poida marcar a unha persoa de por vida, algo grave. No segundo caso, pois pode chegar ata a resposta violenta, que é indesexable, pero pode ser que non quede outra, ou a exclusión de certa persoa dun medio social. Por exemplo, impedir que alguén entre máis nun espazo físico ou ou mesmo que o colectivo lle levante o saúdo a unha persoa en concreto. Non é desexable, pero chegados casos moi graves, dos cales eu coñezo bastante poucos, pois sería así. Pero iso eu creo que a priori é fundamental o diálogo, a educación e, e a cultura, ou seja, a educación non entendida como ensino estatal, sino a, eh, a educación interna aos ambientes nos que vivimos. Eu, por exemplo, a veces sinto que, que non sei moi ben, non sei xa, estou como perdido, en plan, non sei. É algo que habería que tratar. Home, eu, nunca, eu nunca me vi ningún apuro, pero se me pode defender, defenderei-me, que se a patadas ou com sou <laughs> un xixi. idea que xa o dicíamos no outro programa e neste volvémolo a confirmar. Este tema remove, remexe, porque vai até as entrañas, até o noso lado escuro. Mais nós dicémoslle a Darth Vader, tranquilo, amigo, que Anakin tamén está con nós. Eh, leo vos xa desde min unha carta dunha muller a si mesma que a min personalmente fíxome varios plis e cun sorriso tamén dixo que non, que nin os curas, nin o feminismo de Estado, nin Agustín, nin Dios, nin o capitalismo, nin María Santísima van dicir como teño que ser, e si eu mesma, nós mesmas. E aí vai a carta. Hoxe, especialmente, quero agradecer a todos os homes que pasaron pola miña vida, nos que crin ver verdujos laborais, mozos, amigos, amantes, profesores, maltratadores ou calquera outra personaxe. Todos e cada un Cumpliran a perfección o seu papel de espello, onde eu proxetei o reflexo do que non era capaz de recoñecer en mis mesma. Cedinlles a miña independencia, o control das miñas emocións, dependindo o seu comportamento para valorarme, modifiquei a miña conduta para satisfacelo, manquei para vinjarme, É unha longa lista de reaccións nas que os culpaba de todo o que me pasaba mas só estaba resistíndome a responsabilizarme de min mesma e da miña vida. Unhas veces puxen a etiqueta de algo positivo e outras de negativo. Non entendía que a quen no fondo xulgaba era a min mesma. O sofrimento fíxome seguir delegando responsabilidades no goberno, nas institucións, nos sindicatos, en organismos e colectivos varios, despois dos cales o único que fixen foi seguir dependendo crendo que a súa axuda era necesaria para solucionar un problema que en realidade non existía. Négome a delegar noutros a responsabilidade dos meus feitos, as miñas emocións e a miña vida. Non todas cremos o conto do patriarcado, da supremacía masculina nin do victimismo da muller. Resolvo os meus problemas cando os teña, non cando dixa o feminismo, a miña parella, o patrón ou o goberno de turno que os teña. Decido a miña resposta nas miñas relacións de calquera tipo. Decido se algo me gusta ou non me gusta. Decido como comportarme, a quen amar e a quen ignorar. Decido se me sinto valorada ou maltratada, se me pagan o xusto, se teño posto que merezo, se necesito ou non títulos académicos, se debo consumir isto ou outro, se quero axuda e de quen. Non quero que algo externo a min me diga como me debo sentir que preciso, nin como debo vivir. Hoxe, por fin, síntome enormemente agradecida a todos os homes polas experiencias vividas e a aprendizaxe extraída de cada unha. Gracias. El antifaz que tu maldad cubría cayó para exhibirte tal como eres. Yo te creí distinta a otras mujeres y fui feliz pensando que eras mía. Pero aquel antifaz que por fortuna no fuera un antifaz de terciopelo, al descorrer de tu existencia el velo me mostró infamias una una. Oh divino antifaz, oh mi mejor amigo, tú que fuiste testigo de su vida falaz. No vuelvas a cubrir otro rostro divino que nos brinda el destino para hacernos sufrir. E agora unhas recomendacións que se nos esquecían. O filme é eh, La muchacha del sendero, de Nicolás Gessner, e o libro O clube da calceta, de María Rimóndez, que tamén afondan en estes lados escuros. Cuando no se merece ni el desprecio, tú seguirás tu vida, yo la mía, sufriendo parecidos desengaños. Y quizás con el paso de los años vuelva a encontrarte en mi camino un día. Y si llegas a mí, como las por dios serás, te daré lo que quieras, porque yo prometí al divino antifaz que llevabas contigo socorrer al mendigo sin mirar hacia atrás. Este tema justanos, estamos de cheo nación e non queremos perder o ritmo. Por iso, e porque de momento no noso micromundo calimero deixamos un tempiño para repousar o aprendido ou o desaprendido, mandamos a pelota para vos que estades no macromundo e que nos escuitades. E as preguntas son estas. Es muller? Es feminista? Sentes-te escrava de algo? De que e por qué? Cales son os dereitos concretos que reivindicas? Contra quen é a guerra? Buscar culpables soluciona algún problema? A quen beneficia que as mulleres loiten por un salario? Cal é a diferencia entre tomar as rendas de túa vida e agardar a que o goberno ou alguén che dé as solucións? Como crees que se alimenta o victimismo? Que ou que antes impide ser libre? E as respostas podedes enviárnolas ao correo mugre arroba autoproduccioni con z punto net. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. y a dónde vas es al centro social. No te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra. El defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro. El que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas. y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta y entre tanta basura, donde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra. El defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. usaba sus propias cadenas para dominar. Para dominar. Xa chegou a primavera e asomáronse os rayos quentiños do sol. E o certo é que temos máis ganas de sair á rúa, tomar algo nas terrazas, mover o esquelete, darlle ao corpo un pouco de movimento, troulear. Como todos os anos, o verán está un pouquiño máis perto e con il os temazos que petan na radio, nos bares, nos chiringuitos e nas nosas cabezas. E digo eu, como non va petar nas nosas mentes letras tan machistas, sexistas, heteropatriarcais, denigrantes, letras violentas, convites a agresións, video, videoclips onde ficamos como meros obxetos pechados en cánones estéticos terríveis, amores románticos onde estamos dispostas a todo, a calquer prezo Queremos bailar e gozar da música sen ter que escoitar tanta porquería sen ser agredidas. Por iso hoxe queremos adicar un, bo un bocadiño do programa a música bailonga e con contido. Imos bailotear sen ter ganas de potear. Que millor que comezar dicindo que non coas taradas, un grupiño de mozas que rememoran cancións pouco coñecidas dos anos 40 e 50 agregando toques propios e contemporáneos. y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, dicen que me quedo re loca, me pongo, dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo, dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, que las taradas meneando, moviendo, moviendo co tema Que no que no e coa participación de Miss Bolivia. Justamente a seguinte artista da que imos escoitar o seu tema Loca para lembrar que somos libres e que non temos dones. Ya no disfruto de tu No quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño. Yo soy solo mía. Llegaste a pensar que me tendrías. Ah. Por más que lo intentaras, no lo lograrías. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. En la pista me di cuenta que me reía. Bailaba sola o con mis amigas. No viniste porque te aburrirías. No pares moverme con cualquier melodía. Estaba iluminada, no importaba si tú no estabas. Todo se prendía fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertiría en esta loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se te quiere y que la cosa recién se entiende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Eh, llegaste a pensar que me tendrías por más que lo intentaras, no lo lograría. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica, lo entiendes, lo digo con rima. ya no disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño. Yo soy solo mía, iluminada, no importa más si tú no estabas todo se prendía fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertía. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día loca. Son las putas rimas que me provocan. Mi mente descocan, soy pura vibración. Vengan a buscarme, aquí bailando estoy para que lo canten. Con mis bolivias. Para que lo canten. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa entiende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, tiene el alma viva, no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Tiene el alma viva, no se detiene. Tiene el alma viva la que no se detiene. Tiene el alma viva la que. Ok, che, loca. Logo deste loca de Miss Bolivia pasamos a escoitar as crudas cubensi, mulleres cubanas que enchen as súas letras de experiencias propias dentro das militancias lésbico-feministas. Tratan temas como as raíces culturais, relacións entre mulleres, feminismo, antirracismo, emigración... Whose bodies, our bodies. whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. K-R-U-D-A, yeah. Saquen su rosario. Criatura differente fa tu sicchi Siamo fighi di cicchi di fricchi Criatura differente fa tu sicchi Afro latino, americana, e caribeña orgoglio echando corpo de ritmo con tu cintura sin censura de Rebecca Lane, James Soto y Areva. recuperar pueda disfrutar, lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo, no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. de ella no fue así. Una cifra se volvió por solo miedo sentir. Víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir. El amor radica en ti, no te dejes cuerpo en armonía siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. amate a ti primero. deixar de mover as cadeiras pasamos a escoitar Las Conchudas, unhas mozas moi cumbiancheiras con letras tan lindas como esta, Vivas Chongas. Soy Gozando y gozando. Muchas gracias, chicas. Nos vemos en San Juan. Genias. Gracias, gracias. Muchas gracias. todo o ano. Percorres os carreiros da cidade de Pedra. As hortas, desde Figueiras a Usar, mostraban as súas grandes proezas. Deixaste ir polo gran ciclo vital que transita a natureza. Despreguízaste e festexas o retorno da primavera, festexas o renacer da vida. Pensas, mentres enchoupas os teus pés na lama do Sarela, que non hai pausas nin treguas para os sentidos neste mes. Nunca tan continuo resulta o tecido da vida. Deixaste sentir unha promesa de futuro en cada recuncho do noso país. Agarras de caneta e papel e escreves. Os meus propósitos para o mes das flores. Primeiro, arrancar con forza as malas ervas, non deixalas sair de novo. Segundo, sementar as espinafres, a calor, as cenouras, os apetitos, as cabazas e os amores. onde habitou e actuou Fanny Kaplan, unha muller e unha pistola. Fanny Kaplan, tamén coñecida como Dora Kaplan, a muller que disparou a Lenin. Fanny Kaplan nace en Ucrania. Sendo moi nova, comeza a súa actividade política. Primeiro en grupos anarquistas, máis tarde tamén en grupos socialistas No 1906, cando ten só 16 anos, participa dun atentado fallido a un gobernador en Kiev e por isto é condenada a cadena perpetua nunha prisión en Siberia. No cárcere, Kaplan saca tempo para formarse políticamente e formar vínculos estreitos con algunhas das compañeiras presas, creando un grupo de afinidade, amor e militancia que persistirá máis alá do encerro. As condicións ás que sometida no talego fan empeorrar considerablemente a súa saúde, pois chega a perder a capacidade de visión Houve un día no que non aturrou máis e quiso suicidarse, pero as súas compañeiras evitárono, salvando a súa vida. Ela colleu forzas e aprender a ler en braille e a superar a súa situación desta, de estar cega. Felizmente, anos máis tarde, vai recuperar a vista mediante un tratamento. 1917 e coa Revolución de Febreiro as presas son liberadas. Este grupo de mulleres vai continuar a actividade política agora fora dos muros. Un máis tarde, en 1918, na Revolución Rusa, o panorama é o seguinte. Disolve a Asamblea Constituinte, dominada polos socialistas revolucionarios en favor dos soviets, dominados polos bolcheviques. A paz con Alemanha é pactada e hai guerra civil. Diante disto, Kaplan recoñece a Lenin como traidor e decide acabar con el. Moscú, 30 de agosto de 1918. Fanny agarda a Lenin a saída da fábrica onde daba un discurso. Antes de que o líder poida entrar no carro, pegalle tres tiros. trasladado ao Kremlin, pois con medo de recibir outro ataque non quere acudir a ningunha instalación sanitaria. Con estes medios, as persoas que o atenden non son quen de extraer as balas do seu corpo. Xa non voltará a ser o mesmo. As feridas deterioraran gravemente a súa saúde. Moi probablemente, o atentado influiu nos posteriores infartos que sufriu e que rematan coa súa vida seis anos despois. En tanto, Fanny é encarcerada outra vez. Nos, inter nos interrogatorios as que é sometida, declara. Nome é Fanny Kaplan. Ose disparrei a Lenin. Fíxeno cos meus propios medios. Non vou dicir quen me proporcionou a pistola. Non vou dar ningún detalle. Tomei a decisión de matar a Lenin hai xa moito tempo. Considero un traidor á revolución. Estive exiliada en Acatui por participar do intento de asasinato dun funcionario zarrista en Kiev. Permanecín 11 anos e réxime de traballos forzados. Tras a revolución, fun liberada. Aprovei a Asamblea Constituinte e sigo aprobándoa. Pois ata aquí, amigas, a historia de Kaplan, unha muller que tivo a valentía de coller un arma e disparar ao líder da revolución. Comentar tamén que o tema que escoitamos no comezo desta historia é dun grupo que en homenaxe a esta muller chamase Fanny Kaplan. de hoy. ¡Viva la vulva, viva mujeres. cuidado. Nos, mulleres de Compostela, estamos fartas de sofrer agresións machistas nos espazos organizados, nas facultades, nos bares, no traballo, nas rúas e nas nosas propias camas. Unha agresión é calquera situación na que unha compañeira se sente atacada, Non imos ficar quietas nin caladas ante ningún baboseo, piropo, tocamento, insulto, ameaza, nin achegamento en clave sexista, transfóbica, gordofóbica, lesbofóbica, homofóbica ou racista. Que vos quede claro, non é non. Queremos sentir seguranza nos lugares polos que transitamos, e non pararemos ata conseguir espazos libertados. Compañeiras, non estades soas. Machurulos, tan de coidado!